وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم nami sijitoi lawamani kwa hakika nafsi ni mno ما أوفو isipokuwa ile ambayo Mola wangu mlezi aliyoirehemu Hakika Mola wangu mlezi ni msamehevu na mwenye kurehemu. Waqala al-malik utuni bihi astakhlishu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Basi mfalme akasema, mleteni kwangu awe wangu mwenyewe hasa basi alipomsemeza alinena, hakika wewe leo umekwisha tamakani kwetu na umeaminika. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafidhun alim. Yusuf akasema, nifanye mshika hazina za nchi, kwani hakika mimi ni mlinzi mjuzi wakadhalika makkanna liyusufa fil ardi yatabawwa'u minha haythu yasha نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين basi namna hivi tukampa Yusuf cheo katika nchi anakaa humo popote anapopenda tunamfikishia rehma zetu tumtakaye wala hatupuuzi malipo ya wafanyayo mema wala ajru alakhirati khairul lilladhina amanu wa kanu yattaqun na hakika malipo ya akhira ni bora zaidi kwa walioamini na wakawa wacha Mungu Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله Wala sidai kuwa nafsi yangu haitelezi kwani tabia ya nafsi kumili kwenye matamanio na kupendelea maovu na shari isipokuwa nafsi aliyoilinda Mwenyezi Mungu na akaiweka mbali na maovu. Na hakika mimi ninatumai rehma ya Mwenyezi Mungu na msamaha wake Kwani yeye ni mkunjufu wa kusamehe dhambi za waje kutubu na yukaribu wa kurehemu waja wake waliokosa. Usafi wa Yusufu ulipodhihiri kwa mfalme, aliazimu amwite akawatuma watu wake wamlete awe wake yeye mwenyewe na kumsafiania. Basi alipohudhuria na yakapita baina yao mazungumzo, mfalme akaathirika na utukufu wa Yusufu kwa usafi wa nafsi yake na ubora wa rai zake. Akamwambia, sasa wewe kwangu utakuwa na cheo cha heshima kilichothibiti. Na wewe ni mwaminifu kwangu ninayekuamini. Mfalme akajua kwake Yusufu kuwa yeye ni mwangalizi mwema na mweza wa kazi yake. Na Yusufu akahisi hayo, hapo akataka amfanye waziri akamwambia, "Nitawalishe juu ya hazina zote za mamlaka yako na ghala za nchi yako." Kwani mimi kama ulivyoyakinika mwenyewe naweza kuendesha mambo ya serikali, na amini mlinzi na najua kupanga na kuendesha mambo. Mfalme alilikubali ombi lake, akamfanya waziri wake. Hivyo basi, Mwenyezi Mungu alimneemesha Yusufu kwa neema nzuri, akampa madaraka na uwezo katika nchi ya Misri, akienda humo atakapo. Na hii ndiyo shani yake Mwenyezi Mungu kwa waja wake, kumpa neema yake amtakaye katika wao, wala hawanyimi thawabu zao bali huwapa ujira wao wa wema wa utendao kwa kuwalipa mema hapa hapa duniani. Na malipo yao ya akhera ni bora zaidi na yanalingana zaidi na hao wanamsadiki yeye na mitume wake na ikawa wanaingojea siku ya hisabu na wanaehofu